Okay. Before giving in Dhamma talk, we will pay respect Buddha by reciting in Namo Dasa three times. Trước khi bắt đầu pháp thoại, chúng ta sẽ kính lễ Đức Phật bằng niệm Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahado Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahado Sama Sambuddhasa So we are giving about Buddha's quality. Chúng ta đã giảng về đức ân những ân đức của Đức Phật so araham so อิติปิโสภะคะวะอะระหังอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธ those are finished now we are teaching so อิติปิโสภะคะวะวิจาจารณะสัมปันโน chúng ta đã học xong à, Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là bậc a là bậc ứng cúng và chúng ta đã học xong Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là bậc chánh biến tri đã ừ. xong và hôm nay chúng ta đang học về ân đức minh hạnh túc. So I think a previous time we finished uh, sila si uh, vaja uh, bhojana martin right oh bhojana martin you right sure. What's the number in you? We finished, all right? Yes, bạn tên. À. À, hôm trước chúng ta đã học qua phần hạnh vinh hạnh tốt thì trong có phần hạnh phần hạnh có 15 phẩm hạnh của Đức Phật và chúng ta đã xong hai phẩm hạnh đó là biết tri túc trong Phật thực phẩm hạnh thứ hai. Ừ. So there are three kinds of avijja or eight kinds of vijja. We finished. After that, we will go to 15 charana. Among, out of 15 charana, we finished sila, the indariya samvara, and the bhojana madhinu. These are three uh, we have finished. Yes. Trước chúng ta đã học về ân đức minh hạnh túc thì trong minh có tam minh hoặc là tám minh mà chúng ta đã học xong à, và qua phần phẩm hạnh thì có 15 hạnh của Đức Phật và chúng ta đã học xong hạnh thứ nhất là um, hạnh thu thúc lục căn thanh thanh tịnh và thứ hai là biết tri túc tông Phật thực Today is Jagariya New Yoga. The Agriya is Brighter to be awakened. Chúng ta sẽ học qua phẩm hạnh thứ ba đó là Charagiya Yoga là hạnh tinh tấn tỉnh giác, tức là sự thực hành để luôn luôn được tỉnh giác. So, how to practice? So, in the daytime, by walking fine standing, fine sitting, only not lying down. Làm thế nào? Uh, even after lunch, uh, if you want to sleep, maybe by walking, you may stay. So all the time, you're trying to clean your mind. Cleaning means uh, not to have a, uh, a uh, sensual thought, not to have a harmful thought. và thực hành phẩm hạnh này như thế nào đó là chúng ta phải thực hành bằng cách đi đứng ngồi mà không nằm sự thực hành này sẽ khiến tỉnh giác luôn luôn ngay cả sau khi ăn trưa thì vị ấy cũng không nằm ngủ mà bằng cách đi kinh hành để làm cho thanh tâm để để làm cho tâm được trong sáng được thanh lọc đó là tránh xa những tư tưởng về ái dục và những tư tưởng về sân giận có hại. So for the night time, you should divide into three. So past wards, middle wards, and third wards. Maybe nighttime has 12 hours If so, like four hours, four hours, four hours. Only in the middle watch you may sleep. In the first uh, the last watch, don't sleep. The same as the daytime, you can stay. Và để thực hành hạnh này bạn cần tinh tấn ở ban đêm phải tinh tấn ban đêm chia thành 3 canh à, tương tự với 12 tiếng đồng hồ ban đêm thì chia làm 3 thì một canh là 4 tiếng đồng hồ thì chỉ có canh giữa tức là khoảng 10 giờ đến 2 giờ sáng là bạn được ngủ còn những canh còn lại canh đầu và canh cuối thì cũng như coi như là ban ngày thực hành sự tinh tấn tỉnh giác So in the middle watch you can sleep on to sleep. So lying down on the right side. Uh, legs, uh, left leg a little beyond on the right leg like that. So not to press uh, bone to bone each other. So if uh, keep in this way, uh, knee bone to bone may press, may pain, So not to have a pain, you may do in this way little bit. So uh, if so may not have a pain. Và khi canh giữa bạn ngủ thì bạn phải ngủ như thế nào? Nên ngủ như thế nào? Đó là nên nằm nghiêng bên phải và chân phải chồng lên chân trái nhưng chân à, chân trái xin lỗi chân trái chồng lên chân phải và chân trái hơi co lại một chút để tránh cái sự à, đè lên chân phải hoàn toàn để không bị đau cái phần mắt cá hay đau phần xương thì bằng cách co chân trái lại một chút thì sẽ tránh sự đau nằm lâu. After that, having Ottanasanya. Ottanasanya means the perception to wake up. So you should have a perception like that after four, four hours, I will get up. You should sleep with this perception. So whenever the Buddha trying to sleep, uh, in this way, with this perception, uh, he slept. Only, uh, especially in the near death moment, you did not do this perception <laughs> because it not wake up. So you should practice. If you not have this perception, it can be problem. Hmm. Và sau khi đã nằm theo tư thế như thế thì bạn hãy ngủ với một tưởng thức dậy. Tưởng thức dậy này có nghĩa rằng là mình sẽ thiết lập cho mình một cái đồng hồ báo thức trong tâm mình rằng là mình sẽ thức dậy vào, vào giờ đó giờ đó và mình đi ngủ với cái tâm như vậy với cái tưởng thức dậy như vậy thì mình sẽ ngủ trong cái sự um, giới hạn và um, và vừa vừa vừa đủ vừa phải thì bất cứ khi nào Đức Phật ngài đi ngủ nằm xuống nghỉ thì ngài đều có cái tưởng này tưởng thức dậy chỉ có một lần đó là khi ngài trước khi nhập niết bàn lần đó ngài nằm xuống và ngài không có khởi lên cái tưởng thức dậy này bởi vì sau đó ngài sẽ nhập niết bàn luôn cho nên à, chúng ta nên thực hành cái sự ngủ với tưởng thức dậy này bởi vì nếu không có cái à, sự cái tưởng thức dậy này thì sẽ có vấn đề So if you sleep with this perception, it is possible to uh, be easy to wake up. Nếu bạn ngủ với tưởng này thì bạn sẽ dễ dàng thức dậy. After that, uh, you may sleep with the meditation, paying attention towards the meditation, based on which meditation you practice. Và sau đó bạn nên uh, đi vào giấc ngủ bằng um, an chú trên đề mục thiền của mình tùy một thuộc vô đề mục thiền nào mà bạn đang thực hành bạn có thể thực hành trên đề mục thiền đó So it is a kind of practice we call Tagariyan Yoga. So meditate uh, for the meditator because of peacefulness of body and mind, the possible to be enough within this hours to sleep. Um, và đây chúng ta gọi là tinh tấn tỉnh giác Charagiya Yoga là sự thực hành uh, tinh tấn tỉnh giác ngày và đêm và đối với một số thiền sinh do sự nhẹ nhàng của thân và tâm thì uh, họ có thể ngủ với một thời gian ngắn như vậy Okay, next one is uh, the four kinds of jhana. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. This is all jhana to practice. Hành tiếp theo đó là đệ nhất thiền, đệ nhị thiền và đệ tam thiền, đệ tứ thiền. Đây là những hạnh cần phải được thực hành to get uh, those jhana, you may practice 10 kinds of kasina. Để có dạ. được các bậc thiền này thì bạn có thể thực hành bằng những đề mục là 10 kasina. Mm. Ừ. asupa. 10 asupa only can produce the first jhana. Và 10 đề mục bất tịnh, quán bất tịnh, 10 đề mục thì có thể đạt tới chỉ sơ thiền mà thôi. 32 parts can produce the first jhana. Và thiền quán 32 thể trượt, 32 thân phần bất tịnh. Dạ, thiền này cũng có thể đạt tới sơ thiền. Breathing and meditation can produce four jhana. Hmm. Và thiền niệm hơi thở có thể dẫn đến tứ thiền. Uh, Medha, Karuna, Murida can produce three jhana. Và thiền tâm từ tâm bi và tâm hỷ có thể dẫn đến tam thiền. Overcome meditation can only produce fourth jhana after practicing metta, karuna or mudita. Sau khi thực hành tâm từ, tâm bi và tâm hỷ thì thực hành tâm xã thiền quảng à, thiền dựa trên tâm xã có thể dẫn đến tứ thiền. So after that, next one is uh, seven noble drama. Seven noble drama. Mm. Sau đó thực hành bảy pháp cao thượng. Uh, what are they? Bảy pháp này là gì? Sada, faith. Thứ nhất đó là sada là tính đức tin. Study mindfulness. Thứ hai là niệm hay là sự ghi nhớ. Theory, uh, shame to do evil things. Thứ ba là hiri là biết hổ thẹn khi làm điều tội lỗi. What about fear to do evil things? Ottopa là quý, là biết ghê sợ khi làm điều tội lỗi. Uh, weary, à, making effort và tấn tinh tấn là luôn có sự tinh tấn making effort means uh, to remove and uh, remove the agusala or uh, not to arrive uh, uh, not to uh, okay not to arise uh, not arise in akusala to remove arise in akusala Next one, to produce arising kusala, to increase arising kusala. Hmm. Và tinh tấn này là tinh tấn để diệt trừ các pháp ác và để làm tăng trưởng các pháp thiện. Đó là thứ nhất là cố gắng cố gắng diệt trừ các các pháp ác bất thiện đã phát sanh. À, thứ hai là cố gắng ngăn ngừa các pháp ác, các pháp bất thiện chưa phát sanh không cho sanh khởi thứ ba là cố gắng làm cho tăng trưởng các pháp thiện các pháp lành đã có à, và thứ tư là cố gắng làm cho phát sanh các pháp lành các pháp thiện chưa có next one is a chaga generosity next one is a banya uh, yeah banya wisdom tiếp theo là thực hành sự rộng lượng hay là bố thí và phần tiếp theo là ừ, trí tuệ đa văn. So all these are called uh, seven seven novadama, sadama. Ừ, và bảy pháp này được gọi là bảy pháp cao thượng, bảy pháp cao quý. So altogether 15. So it is called charana. Vậy có tổng cộng là 15 pháp và đây những pháp này thì được gọi là hạnh. So can you count? <laughs> à, charana hạnh. Mọi người có thể đếm lại được không? Okay. You you have ever have write right you may be able to count. Huh? Nếu mọi người đã viết xuống thì có thể đếm lại được. Like a uh, Samnera, Samnera translate Ewa Mesuda. Ờ. Eon me Sudan is a Eon is thus. Me is by me. Sudan is a have been hard. I have been hard thus. Uh, the Samnera continue. Now, now Ubalakidam, but not marked. Not remembered. Giống như mấy chú sa gì, mấy mấy sư sa gì khi học bài á, khi học kinh á, khi đến khi mà trả bài á là câu đầu tiên mà trong kinh là à, tôi nghe như vậy à, tức là câu của ngài A Nan mở đầu tôi nghe như vậy nhưng sau đó tôi chưa ghi nhớ <laughs> so uh, altogether 15 so it is a charana so knowledge vajja is like an eye uh, you can see charana is like a leg you can go so to go to destination, you need legs and you need the eye. Và như vậy có tổng cộng 15 hạnh charana. Um, ân đức minh hạnh túc. Minh thì được ví như là con mắt và hạnh charana được ví như là chân. Để đi đến một cái điểm nào đó đến đích thì bạn cần có chân lẫn mắt. So if you have a vajja, after listening Buddha's teaching, you can understand. So, uh, if you have charana, you have chance to meet uh, noble persons. Và nếu các bạn có minh, tức là sau khi nghe giáo pháp của Đức Phật thì các bạn có thể <laughs> hiểu được giáo pháp này. Nhưng nếu các bạn được trang bị hay có hạnh charana thì bạn có cái phước báu hay có cái cơ hội để gặp được những Phật hiền trí. So one Searo in Myanmar named Lady Searo. He said, so a Mahadana rich man, uh, um, um, got by husband wife. compounds. Originally, they are very rich, uh, but didn't learn anything. So later become drunkard, uh, used all, all monies, all properties, become poor. So come to the gate of Jidawana monastery, uh, asking leftover food from the Buddha or Sangha. So at that time, the Buddha taught if uh, he earn money in the first age, first age means uh, 1 to 30 or 33. So he can be number one rich man. So if he tried in the second age, 33 to 63, or 66. So he can be second rich man in the country. So if uh, the last age, if he tried, uh, so that rich man in the country. In the same way for the practicing, if he practice in the first age, it can be Arahanta. His wife is Nagami. In the second age, uh, husband is a anagami, wife is a sakadagami person. So in a larger age, that age, if he practice, he can be uh, sakadagami, wife is a sotabana. But now, uh, the very very old cannot do anything. So uh, for him, uh, he has a vajja, knowledge, to understand the Buddha's teaching, but uh, no charana to meet the Buddha on time. Ừ. À, ở Miến Điện có một ngày à, Sayadaw ngài được gọi Lady. là Lady Sayadaw ừ. và ngài có giảng về câu chuyện của một cặp vợ chồng của thời Đức Phật à, vào thời đó hai vợ chồng là rất giàu có à, họ đã sử dụng tài sản của cải của họ vào việc ăn chơi trác tán à, uống rượu say xỉn vân vân à, cho đến cuối đời thì tài sản bị tiêu tán hết và họ trở nên nghèo nàn túng thiếu đến nỗi phải đi ăn xin ở cổng của uh, thiền viện Trúc Lâm tại um, tỉnh xã Trúc Lâm và xin những cái thức ăn thừa của chư tăng còn lại và à, lúc ấy Đức Phật có nói rằng nếu người chồng này vào giai đoạn đầu của cuộc đời tức là từ 1 tuổi cho đến 33 tuổi nếu chịu khó làm ăn kiếm tiền thì ông ấy sẽ trở thành người giàu nhất trong quốc độ còn nếu ông ấy cố gắng làm ăn kiếm tiền, buôn bán ở giai đoạn 2 của cuộc đời, tức từ 33 tuổi đến 63, 66 tuổi thì sẽ trở thành người đàn ông giàu thứ hai trong quốc độ. Và nếu làm ăn à, kiếm tiền ở giai đoạn thứ ba của cuộc đời thì sẽ trở thành người giàu có thứ ba trong quốc độ. Tương tự như vậy, nếu ông ấy à, không làm ăn nhưng tu tập à, thực hành các cái pháp thì ông ấy có thể đắc được đạo quả a la hán và nếu ông ấy thực hành vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời thì có thể đắc đạo quả an-a-hàm nếu thực hành vào giai đoạn thứ ba của cuộc đời thì có thể đắc được đạo quả tư đà hàm tương tự người vợ nếu thực hành vào giai đoạn đầu có thể đắc được đạo quả an-a-hàm giai đoạn thứ hai có thể đắc được đạo quả tư đà hàm và giai đoạn thứ ba có thể đắc được đạo quả tu đà hoàng nhưng bây giờ họ quá già không thể làm gì cả không thể làm gì nữa và cặp vợ chồng này họ có minh tức là họ có sẵn cái hạt giống minh để có thể hiểu được giáo pháp của Đức Phật để có thể chứng đắc được nhưng họ không có hạt giống hạnh do vậy họ đã không gặp được Đức Phật đúng thời điểm để thực hành giáo pháp. So another man in the Buddha time is named Sajaka. Sajaka. He's a wrongful person, like his teacher. So with the Buddha, he argued some some views. So he lost. So after that, uh, Buddha taught two soda, two sodas very long, Jula Sajaka Soda and Mahasajaka Soda. After listening those sutta, he cannot gain any attainments. So even not taken three refuges. So, but only he, he understand uh, there is another non-self. He understand uh, he understood that only this view, accept, only can accept a Buddha's view, non-self view. So why the Buddha teach without having any attainment, even taking in three refugees? Uh, so we say vasana bhagi, uh, just to have a habit so only after, I think uh, 300 years, uh, in the maybe next uh, two or three lives, he become Arahanta. For that uh, only the Buddha taught. So for him, Ladisara said, he has a charana to meet with the Buddha, but not enough vajja to understand Buddha's teaching. và và thời Đức Phật có một ông tên là Sắp Cha Cá ông này là một người ngoại đạo và có tà kiến và ông đã tranh luận với Đức Phật và để trả lời những cái câu hỏi của ông Đức Phật đã dạy hai bài kinh rất là dài đó là Chula Sapchaka và Maha Sapchaka và sau hai bài kinh được giảng rất là dài như vậy nhưng ông không chứng được bất cứ một pháp thượng nhân nào thậm chí ông cũng không quy y tam bảo luôn à, nhưng um, tại sao đức phật là dạy cho ông bài kinh dạy dài như vậy thì ngài Lady Sayadaw có nói rằng um, đây là để tạo ra Vassana Pagi là để tạo cái nhân duyên cái thói quen và tương lai trong 300 năm sau trải qua hai ba đời gì đấy thì ông ấy đã chứng được đạo quả A La Hán và ngài Sayadaw à, Lady Sayadaw có nói rằng um, cái vị sắc cha cá này khi gặp Đức Phật thì vị ấy có đủ hạt giống hạnh tức là có đủ cái phước lành để gặp được Đức Phật nhưng không đủ hạt giống minh không đủ trí tuệ để hiểu được những lời Đức Phật dạy. So now you have a chance to meet a Buddha's teaching. You may check can I uh, understand or not. Bây giờ quý vị có cơ hội để gặp được giáo pháp của Đức Phật các vị có thể tự kiểm xem nữa mình có hiểu hay không maybe someone because of sleepiness may not understand có thể có một vài người do vì buồn ngủ cho nên không thể hiểu được so Panya Vipassana Vipassana practice is uh, in both uh, in the charana also in the in the Vajja also. Mm. So you should practice. Và Tanya là phần trí tuệ, phần trí tuệ này uh, thiền này gồm bao gồm cả hạt giống minh và hạt giống hạnh charana và vicha cho nên các bạn nên thực hành. So vicha charana sampanno means so it did be because of being completed with this uh, eight or three waja, 15 stracharana. Bhagawa, so Bhagawa, that Buddha is charana Sampanno, the one who endowed with uh, and Charana. Như vậy câu Itipiso uh, Bhagava Vicharana có nghĩa rằng Itipi bởi vì Ngài được trang bị bởi ba minh và 15 đức hạnh. Cho nên số Bhagawa Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là Vicharana Sampanno, minh hạnh phúc. The, the highest level of Vajja is omniscient knowledge. So With the omniscient knowledge, the Buddha know what is beneficial, what is not beneficial. <clears throat> Và trí tuệ cao tột nhất, đỉnh cao nhất của trí tuệ đó là nhất thiết chủng trí, là trí biết tất cả mọi việc. Và với trí tuệ này, Đức Phật có thể biết được việc gì, điều gì là lợi ích và điều gì là không lợi ích. The highest level of charana is Mahakaruna Jnana. Mahakaruna Jnana, great compassion knowledge. So with this knowledge, uh, where the Buddha will guide not to do unbeneficial things, to do beneficial things. Và đỉnh cao nhất của hạnh, đức hạnh đó là hạnh đại bi. Và với trí tuệ và hành đại bi này đức phật có thể dẫn dắt chúng sanh thực hành những điều gì đem đến lợi ích và tránh xa những điều gì không lợi ích so Buddha and Buddha disciples have a vajja, have a charana. Because of this, happen to approach right things. So for those who are lack of vajja and charana, may happen to approach wrong things as a refuge. Đức Phật và đệ tử của Ngài do có minh và có hạnh cho nên có thể tiếp cận được những điều đúng đắn. Còn những ai không có minh và có hạnh thì họ có thể tiếp cận những điều không đúng đắn và lấy đó làm nơi quy y, nơi nương tựa. So some people don't want to approach Buddhism. Maybe some are because of five precepts. so cannot they cannot practice, so they don't want to approach, they don't want to be Buddhist. Because they cannot practice, they cannot do charana. Hmm. Một số người do họ không muốn tiếp cận Phật giáo có thể là vì lý do họ không muốn giữ giới vì không muốn giữ giới cho nên họ không muốn tiếp cận không muốn trở thành Phật tử và do vậy họ không có cơ hội thực hành những cái điều lành khác Okay, now we finished Vajja Charana Sampanno. Bây giờ chúng ta đã học vừa xong uh, ân đức minh hạnh tốt rồi. We will go to next one. Itibi Sobhagawa Sukado. Hmm. Bây giờ chúng ta sẽ học đến ân đức tiếp theo là Itibi Sobhagawa Sugato. Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là So thiện thể. Su is a well. Gada is a goa. So, well goa. So, well means pure, no faulty. go, go means uh, uh, noble path. So, because of this, the Buddha is a Sukanto, uh, well Goa, or beautiful Goa. Mm. going, in and then. can say, uh, hmm. can say another way. Who has a going? Uh, who, who has a going well? Mm. Mm. Or who are going well? Mm và chữ chiếc tự của Sugato có hai phần phần đầu là chữ su có nghĩa là tốt đẹp toàn thiện thiện xảo khéo léo thứ nhì là chữ gato có nghĩa là đi qua đi đến tức là người đã đi đến Sugato là người khéo léo đi qua người đã đi đến hoàn hảo uh, so well means uh, uh, uh beautiful or pure, no faulty. Going, in, going means uh, uh, not attaching, not attaching into. So if someone have a mega path knowledge, uh, the mind can go to Nibbana without attaching uh, the vipassana object, means uh, without attaching anything in the world. Ừ. và chữ su còn có nghĩa là đẹp à, trong sáng trong sạch à, thiện lành không lỗi lầm và gato là um, không dính mắt à, không nếu một người có đạo quả thì tâm người ấy có thể đi đến niết bàn mà không dính mắt với những đề mục của thiền vipassana tức là những đối tượng thuộc thế gian So the object of vipassana is only worldly things or arising and perishing. So if it increase, the mind free from those objects go to nibbana. Now, uh, normal people cannot go there. Only stay uh, only in this shore. Uh, cannot go to further shore. đối tượng của thiền vipassana là những đối tượng hiệp thế tức là những đối tượng thuộc thế gian này à, tuệ vipassana luôn thấy những đối tượng này sinh khởi và sinh diệt liên tục vô thường khổ vô ngã và khi tuệ này phát triển đến một mức nào đó thì có thể bắt niết bàn làm đối tượng làm một đối tượng siêu thế là bờ bên kia còn à, đối với người bình thường thì tâm của họ không thể bắt các bàn làm đối tượng à, không thể vượt qua bờ bên này mà chỉ có thể ở bờ bên này tức là chỉ biết được những đối tượng thuộc thế gian mà thôi. So okay, we will go to next definition. So su and gada. Su gada means uh, su and gada the same. Su is a good destination. A uh, good place. Good place. Ừ. Gada is a goer à? who go, the one who go, the one who go to go to place. Do you know what is a go place? Um, và chúng ta có một cách viết tự khác đó là su gata su là nơi tốt đẹp đích đến tốt đẹp và gata là người đi đến người đi như vậy người đi đến nơi tốt đẹp đi đến đích tốt đẹp vậy các bạn có biết cái đích đó hay cái nơi chốn đó là gì không Good place means uh, Amanda, deathless, or may say another name, Nibbana. À, điểm đến tốt đẹp, đích đến tốt đẹp, chính là nơi bất tử hay còn gọi một từ khác là Nibbana. Okay, we will move the next one. Uh, next one is uh, su and gada. The same. Uh, previous time we, we translated su. Now it's well, above. Uh, gada is the same, goa or who go. Who go well. Similar to first one, but first one we should translate. Who has a going well or uh, who has well going. So well going. So this one is uh, who go well. So uh, who go well means, uh, you know, if you go, if you come back after that, after you go, come back, it is not going well. But uh, the it going is not come back, never come back. It is uh, uh, who go well. Means that if you practice a vipassana, so first stage you may have a sort of badimaka It will just try wrong view and uh, doubt. So after this trying wrong view and doubt, never appear again. So it is going well. practice again may have uh, Sakadagami Megapala knowledge. Uh, the same just trying, only making in defilements a thinner. Continue to practice. So we have a Nagami Megapala third stage. With this knowledge, you will break anger, uh, attachment to sensualities. Continue to practice. We have Arahata Megapla knowledge. So this is the last stage as a noble person. With this knowledge, you can break all defilements, even attaching into Brahma life, jhanas. So will break all. So after destroying all defilements, never appear again. So his going is by destroying defilements with uh, arhata megaphala knowledge. So those are those defilements never rise up again. Because of this, the Buddha is a sukkata, well goer, who go well. và một cách ký tự tiếp theo nữa cũng chữ Kata này à, bây giờ mình dịch khác mình phân tích khác chữ su cũng là tốt đẹp và kata cũng là người đi nhưng mà ở lúc bên trên lúc nãy mình phân tích là người đã đi đến nơi tốt đẹp tức là đã đến đích an toàn còn ở lần này mình dịch là mình chiết tự với ý nghĩa rằng người ra đi một cách tốt đẹp người đi một cách tốt đẹp à, đi tốt đẹp là sao có nghĩa nếu mà bạn đi đâu và bạn trở về ừ, tức là đi trở lui trở lại thì không tốt đẹp còn như đức phật ngày ra đi là ngày không trở về có nghĩa rằng khi uh, hành giả thực hành thiền vipassana khi trí tuệ chín mùi thì vị ấy có thể đắc đạo quả tu đà hoàng với ừ, đạo quả này thì tà kiến và hoài nghi được hoàn toàn bứng gốc không bao giờ khởi lên nữa à, cho nên đây là gọi là sự ra đi tốt đẹp ra đi một cách tốt đẹp và tiếp theo nữa nếu thực hành nữa thì có thể chứng đắc được đạo quả tư đà hàm tư đà hàm này làm suy yếu những phiền não còn lại và nếu thực hành thiền vipassana tiếp tục thì chứng đắc đạo quả thứ ba là đạo quả anaham là đạo quả này có thể bẻ gãy bứng gốc hai phiền não đó là sân sân giận và ái dục tham dục và nếu tiếp tục thực hành thì chứng đắc đạo quả a la hán với đạo quả a la hán đây là bước cuối cùng của phật thánh có thể bẻ gãy tất cả xiềng xích phiền não nhiễm ô và không còn dính mắc với bất cứ những ừ, gì trên thế gian này kể cả các cảnh giới phạm thiên hay là các tầng thiền và những phiền não không bao giờ có thể trở lại khởi sinh khởi trở lại trong tâm của ừ, vị đó chính vì vậy mà được gọi là sự ra đi tốt đẹp à, không trở lại phiền não không trở lại và như vậy đức phật ngài đã chứng đắc ừ, và điều đó và ngài được gọi là phật đã ra đi tốt đẹp Next definition is uh, Su is the same, well. Well, well means in a good way, above. Uh, gata, the definition of gata is agata. Agata is a kama, who come. So, uh, Sugata is, uh, you may say, originally Su uh, Agata. Or you may say su and gada, In this case, no goa, kama, no, who come. Sometimes if uh, some kind of things, uh, maybe in English, like increase and decrease, uh, something changing, uh, you put N and D. So, for example, is, is is uh, uh easy or ease if you put uh, disease and disease become difficult, <laughs> right? Yes. So something like that. So uh, Gada is uh, normally Goa, go, but uh, also uh, as a Bali grammar, you can do definition who come because uh, when you put a ah, Gada become who come. Uh, so, uh, according to Pali grammar idea, uh, prefix, uh, prefix is just showing origin and meaning, uh, like light. So, uh, light is showing the things. So, in the room, originally you may have many things, but there is no light you cannot see. So, when you you switch on light, you will see things. So the light is uh, to see uh, which you have. So in the same way, uh, prefix. Prefix is showing the origin and meaning which the word have. So because of this, uh, so kada can be who go, kada can be who come. So uh, if I just say gada, who go is obvious, but who come is not obvious. But if you put agada, uh, because of light, uh, who come, this meaning is obvious. So uh, you can say well come, who come well, who come in good way. một cách Ừ, viết tự khác phân tích từ ngữ Pali trong chữ Sugato là Su cũng vẫn là nghĩa tốt đẹp, khéo léo, thiện lành là thiện và chữ Gata này đặt thêm tiền tố A ở phía trước thành chữ Agata có nghĩa rằng người đã đến, người đến à, chữ Gata không thì là người đi nhưng Agata là người đến giống như cái cách à, trong tiếng Anh à, chữ increase và decrease là tăng trưởng và giảm thiểu hoặc như chữ is nếu chữ y e, chữ is là à, dễ dàng à, thoải mái this is trở thành chữ disease hoặc chữ this vô thành chữ disease là khó khăn có nghĩa là bị bệnh nếu mình nói ở đây là cái bệnh nó thì là disease và cũng vậy chữ gata gốc của nó à, nghĩa của nó là người đi nhưng theo phân tích ngữ pháp của Pali thì gốc của nó là chữ Agata có tiền tố A thì lại có nghĩa là người đến tiền tố tức là chữ đứng trước một từ giống như là ánh sáng vậy để soi rọi lại cái nghĩa vốn có của nó giống ánh sáng soi trong căn phòng có những đồ vật có sẵn ở đó khi không có ánh sáng tối thì không biết trong phòng có gì nhưng khi có ánh sáng thì có thể biết trong phòng có sẵn những thứ gì thì tiền tố a này làm sáng tỏ nghĩa của từ gốc vốn có do vậy mà khi đặt tiền tố chữ a vô chữ gata thì nó thành ra nghĩa rằng người đến ngoài cái nghĩa bình thường ra còn có thêm nghĩa gốc đó là người đến như vậy um, à, Đức Phật là người khéo đi đến là người khéo đến Okay, how the Buddha come in a good way? So, from the Dibangara Buddha as a Bodhisattva life until under the Bodhi tree to be Buddha. <clears throat> so, within this period, the Buddha come well by fulfilling 10 kinds of parami, uh, dana, sila, etc. In each one, you can you can multiply by three. Uh, for example, dana, no dana, dana by relinquishing body limbs, dana by relinquishing lives. So dana become three. So in the same way, other things will become three, three, three. So altogether, that D ReZero DADI. So uh, by fulfilling 10 parami or 30 paramis, because of coming in this way, his coming is welcoming. So he is the one who comes well. Và Đức Phật đã đi như thế nào? Xin lỗi, đã đến như thế nào? Ừ, một cách tốt đẹp đó là từ thời Đức Phật đi cái Pankara khi ngài đã được thọ ký một cách xác đáng à, một cách chắc chắn là sẽ trở thành Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai kể từ khi ấy ngài đã bồi bổ ba la mật và cho đến thời điểm ngồi dưới cội bồ đề và chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mười ba la mật mà ngài đã bồi bổ đó là đà ná đó là trì giới bố thí trì giới xuất gia vân vân và nhân với ba mỗi ba la mật mọi người có thể nhân với ba đó là ba la mật bậc thường bậc trung và bậc thượng à, thì trở thành 30 ba la mật ba la mật bậc thường như là chúng ta đà ná của cải vật chất ba la mật đà ná bố thí bậc trung như là um, bố thí chân tay à, các bộ phận trên cơ thể và bậc thượng đó là bố thí cả mạng sống Đức Phật Ngài đã thực hành ba bậc ba la mật như thế ở từng loại ba la mật ba bậc thượng thường trung và thượng trở thành 30 ba la mật và ngài đã đi đến cội bồ đề từ kể từ thời quá khứ xa xưa một cách tốt đẹp thiện lành như thế cho nên được gọi là ân đức Sukato. So, and later on I want to add more. The Buddha come by benefiting uh, the world by fulfilling paramis. Mm. Ngài muốn bổ sung một chút đó là Đức Phật đã đi đến một cách tốt đẹp bằng sự làm lợi ích cho thế gian bằng người bằng những ba la mật ngài đã làm lợi ích cho thế gian và ngài đã đến một cách tốt. Uh, next definition is that uh, not reaching or not going uh, to edge. To edge, edge is not middle way. So to what are two edge? One is uh, Ocheda annihilationism view. So one is a Sasta deity, uh, eternalism. So without having eternalism and nihilism, another way without having Kamasukhamika Nuyoka and the Adakilamata Nuyoka. So Kamasukhamika Nuyoka means that some people are just finding sensualities in life. They think it is right. So Adakilamata Nuyoka means harming own body, own self. So some practitioners, uh, they practice by harming own self, like uh, sleeping on the thorn. So surrounding with the fire, above uh, have a sunshine, they practice to reduce <laughs> defilements. So because of very hot, they are they will not be greed. They will not have a greed. Greed. They think it is right. Can reduce the greedy greed. So uh, uh, so uh, it is called Panchadava five fire. So four direction have fire, above have sun. So uh, this kind of practice is called Adakilamatanu Yoga, harming oneself. So without reaching these two edges, Sasra Deity and Ujjata Deity, Kamasukalika New Yoga and Adakilamatanu Yoga, the Buddha come because of this, he is who come in a good way. So uh, because uh, as a bodhisattva, he has brightest vipassana uh, on the top stage. Uh, so he has enough knowledge, although he is going in the samsara because of compassion to help a being. Although he has the ability uh, to go to Nirvana, just uh, went, withdraw. Uh, so by understanding the go round samsara, the karma and karma result, manage better and better life by helping people. Uh, because of this, his, his view is right in the middle way, not reach to two edges. So because of this, he is the one who come well, who come in a good manner. Và một người nữa um, của người đã đến một cách tốt đẹp đó là ngài đã làm lợi ích cho chúng sanh trong suốt thời gian à, dài trong luân hồi à, và ngài không bị rơi vô hai cực đoan hai cực đoan đó là cực đoan hưởng thụ dục lạc và cực đoan khổ hạnh hành sát à, và cực đoan hưởng thụ dục lạc thì có một số người họ, nghĩ rằng họ lo tìm những cái khoái cảm những à, sự hưởng thụ cho các giác quan của bản thân mình là điều đúng đắn à, còn một số người họ thấy đó là sai lầm đó là tham muốn là xấu xa cho nên họ đã hành hạ bản thân à, đã làm thực hành những cái pháp môn khổ hạnh như là ừ, nằm trên gai nhọn ừ, rồi à, dùng lửa ngồi ngồi xung quanh hơi lửa à, cho nóng đốt thân thể như là xung quanh là năm ngọn lửa và trên đầu là mặt trời vân vân những cái hình thức khổ hành khác nhau họ nghĩ rằng làm cho thân thể đau đớn thì cái dục lạc cái sự ham muốn nó sẽ giảm xuống à, và đó là sự thực hành đúng đắn À, họ đã nghĩ như thế và đây là hai cực đoan mà Đức Phật ngài không bị rơi vào trong suốt à, thời gian mà ngài thực hành để đi đến đích à, và um, bằng cách thực hành thiền vipassana đạt đến đỉnh cao của trí tuệ ngài đã đạt đến Phật quả và trong suốt dòng luân hồi trước đó ngài cũng đã trí tuệ hiểu nghiệp và quả của nghiệp nhưng vì Ngài có tâm đại bi đối với chúng sanh, cho nên Ngài chấp nhận đi trong luân hồi. Với trí tuệ, hiểu nghiệp và quả của nghiệp này, Ngài đã làm cho mỗi đời sống của Ngài trở nên tốt đẹp hơn, tốt đẹp hơn. Và à, cuối cùng, Ngài đi đến đích là Niết Bàn. À, không bị nghiêng về, không bị rơi vào hai cực đoan là hưởng thụ dục lạc và ép sát. Như vậy, Ngài đã đến nơi một cách tốt đẹp. So the last definition is sukata. Kata means it G-A, D-A, not T. G-A. So sukata, su is a well, kata is a speaker, who speak well. So how to speak well, you may want to know but the time is up. This is an advertisement for the next talk to join. Yes. Và một định nghĩa khác của sự sự gạch tha chữ <coughs> gạch tha này không phải là ta mà là dha là có nghĩa rằng người khéo nói là người nói một cách tốt đẹp hay là được gọi là bậc thiện ngôn và à, ngài đã nói một cách tốt đẹp như thế nào đây là à, một phần để chúng ta dính mắt vào buổi, buổi giảng tuần sau okay. <laughs> We will go to interview. Yes, okay. Hôm nay ít câu hỏi chuẩn bị sẵn cho nên đại chúng có câu hỏi nào xin uh, nhắn vô chat box thì à, sau hai câu hỏi chuẩn bị sẵn thì thì like I need a movie master master be advertised in this way. <laughs> nghe nói giống như là phim ờ, phim Trung Quốc vậy đó ờ, hết một tập thì cắt giữa chừng xong quảng cáo cho tập tiếp theo tức là xem hồi sau sẽ rõ đây và sẽ tiếp tục vào buổi giảng tuần sau uh, xin mời đại chúng chúng ta đặt câu hỏi trong chat box so there are two uh, questions I would like to share the screen um, câu hỏi của cô Tùng um, Venerable sir, may I ask the offense of schism is in the Sangha is applied for Bhikkhu Sangha only or for both Sangha and lay devotee? Hmm. So breaking a Sangha can be done only by the Sangha because uh, Sangha uh, do can do procedure, two procedure in the one sima. So so it is breaking in sangha. So only only sangha can do. Levi, uh, so Levi only can support. Uh, so uh, as a rule, as a law, only bhikkhu, uh, only bhikkhu can can offense, can commit this offense. Levi cannot, as a rule but as an intention, as a agusala evil, or as a saying of Abhidhamma way, uh, people may have a similar karma. <laughs> But they said um, there are two procedures in Kamawacha. Yeah, yeah, like Kamavacha. Uh. Yeah. So breaking breaking Sangha is, for example, uh, Upasara they cannot do together. We do like that. Mm. Yes, Master. Not just normally like that. I don't associate with this one. Normal, uh, with a, norm, a normal association, okay, you can do yourself. I can do myself, no problem. Yeah. Mm. But uh, for example, like a body yeah. uh, so if they do uh, within the same sima, two together, uh, two, two separately, Yes. So because a different view, yes. so it is a uh, yeah, breaking sangha. Yes. Mm-hmm. Ngài giải thích câu hỏi này như sau. À, đối với tội phá hòa hợp tăng thì chỉ có thể um, chư tăng mới bị phạm còn à, tội này không được quy kết à, cho người cư sĩ bởi vì à, tội này được thành tựu khi mà chư tăng làm tăng sự trong một sima nhưng là chia thành hai nhóm à, không hòa hợp với nhau không cùng làm tăng sự với nhau à, mà do kiến giải khác biệt hay do cái sự xung đột gì đó mà chia thành hai nhóm thì đây gọi là phá hòa hợp tăng bình thường thì chúng ta có thể có những cái bất đồng ý kiến về những cái công việc gì đó à, à, à, việc của anh anh làm việc của tôi tôi làm không làm chung nhưng khi đến ngày Uposatha ngày tụng Patimokha chẳng hạn tụng giới bổn thì không thể như vậy phải cùng hội họp trong một sima để tụng chung còn nếu mà chia ra thành hai nhóm à, do bởi bất đồng và làm hai lần thì đây gọi là phá hòa hợp tăng do vậy chỉ có chư tăng mới phạm tội này và đối với cư sĩ thì không bị phạm nhưng nếu nhưng cư sĩ ừ, có thể hỗ trợ cho cái việc tội ừ, phá hội hợp tăng này thành tựu tức là cư sĩ họ, họ đồng lòng hoặc là họ xúi đảo vân vân thì à, nói về à, giới thì họ không phạm ừ, tội nhưng mà nói về à, vi diệu pháp ở cái chân đế đó thì tâm bất thiện của họ với cái mục đích với cái tác ý là hỗ trợ cho chư tăng ừ, thành tựu tội phá hòa hợp tăng thì nghiệp của cư sĩ đó cũng ngang với nhau ngang với tội phá Venerable Sir, may I ask, the Buddha wants his teaching is recognized in Pali, which is easy to understand for everybody in the Asian Indian society, uh, rather than Sanskrit, which is only used in Brahmin caste. Uh, nowadays, I don't know how is in Myanmar, but in Vietnam, the Dhamma were translated into Vietnamese with many terms using old Chinese words, which are very strange and difficult to understand to new Buddhists or even old Buddhists. Some scholars said that they could not understand Buddhism until they read some Dhamma book in English. For example, when they read Chánh Mạng they did not understand, but they could understand right livelihood. And five aggregates which called Thủ Ẩn. Most of people don't know what's in that. That's why the Dhamma becomes more and more difficult and far away from uh, to common sense of people nowadays. So how to solve this? About that. Uh, so yeah, originally uh, Buddha's teaching is uh, having with the body language. So uh, like we, we may know Pali, we know Pali, we will explain uh, in English. So if you understand, uh, you may know how to translate in your language. So uh, so you need uh, clever people in your language, uh, English. So Bali learner, Bali and English speaker will explain. So if so, you will understand. So nowadays, uh, uh, for example, uh, you may, for example, now also we are translating. Uh, yeah, I explain in, in English. So Xiaolei explain in Vietnamese. How is that? Can you understand or not? So if yes, so you may do in this way. Um, Ngài nói rằng đúng vậy, thời thời Nguyên Thủy thì Đức Phật đã dạy giáo pháp với tiếng Pali à, và tiếng Pali là cái gốc cái thước đo để hiểu được giáo pháp à, và từ đó giải thích ra những ngôn ngữ khác à, như là như thầy đang dạy tiếng Pali à, thầy giải thích bằng tiếng Anh và à, cô translate giải thích lại bằng tiếng Việt do vậy chúng ta đi từ tiếng Tali qua tiếng Anh ừ, và cần một sự giải thích thiện xảo để à, thính giả có thể nghe và hiểu được ừ. à, như bây giờ thầy giải thích như vậy thầy dạy như vậy ờ, và cô dịch như vậy thì mọi người có thể hiểu được không ạ nếu mà mọi người hiểu được thì thì có thể làm theo cái cách này So even in Myanmar, we have a translation. So in English, also have. Just a translation soda, not enough. We need a commentary also. Commentary is an explanation. No. We need uh, someone's explanation who know all teaching who know like a grandmas about the Pali. So because of this, normally you may do translation. Uh, also, you may have explanation as a footnote. So in this way, you should go. Because the Buddha's teaching, Sota, just a Sota or just a Mula is uh, for reciting, to be nicer for reciting. So only reciting for, for memorizing and reciting. So memorizing is just the main things only. Need some explanation behind. Because if write all, uh, we may not be able to memorize all. So memorizing is uh, something brief. So they have a question answer in their mind. When they are teaching, they do both. One is memorizing uh, with the behind explanation. So it is a we call commentary. So because of this, uh, you need the translation, you need uh, footnote explanation. So if so, you will understand. I will show some example later. và ngay cả cho ở đất nước Myanmar chúng tôi cũng có bản dịch kinh à, và trong tiếng Anh cũng có bản dịch tiếng Anh về kinh điển tuy nhiên cái bản dịch về kinh điển này không thôi thì không đủ bởi vì um, cần phải có người giảng giải và đây những cái bản giảng giải thì được gọi là commentary hay là chú giải à, và cần phải có những vị am hiểu giáo pháp một cách đầy đủ kể cả văn phạm Bali giải thích một cách cặn kẽ cụ thể hơn nữa thì chúng ta mới có thể hiểu ừ, giáo pháp một cách rõ ràng được ừ, bởi vì khi Đức Phật giảng kinh thì Ngài giảng một cách rất là ngắn gọn và tóm tắt và để dễ học, dễ ghi nhớ, à, dễ học thuộc lòng, dễ đọc tụng. À, tuy nhiên nghĩa lý của kinh điển rất là sâu xa, rộng lớn, cần phải có những chú giải à, đằng sau đó ví dụ như học thuộc là một câu thì cái câu đó có nghĩa gì thì mình phải có những cái cái bảng gọi là chú thích chú thích cái chữ của cái câu đó thì mình mới hiểu hết được à, do vậy mà à, kinh không thì không đủ còn phải chú giải phụ chú giải và những sự giảng giải từng chữ một For example, we may say five aggregates, five kanda, panchakhanda, five aggregates. So One is a ruba, ruba aggregate. Ruba uh, aggregate means a group, five group. So one is a ruba. So ruba have 28. One is a virana, feeling. So a 28 group, uh, one group, it is okay. But feeling is only one. Feeling is only one. How do we aggregate? Okay, next one is a sanya especially sanya is the only one. So how to aggregate? So the definition of aggregate is uh, like uh, we may have a sanya continuously all the life. So past, present, future. So vipassana practitioner can see or so past, present, future, the whole line or perception. So may combine may group, past, present, future. Uh, may group, your perception, my perception, internal, external. So, uh, near, far, uh, may group, uh, superior, in, inferior. So maybe humans' uh, perceptions are superior, uh, like the dog's perceptions uh, not superior <laughs> because uh, sometimes some dogs uh, may like a dirty dance. So like that, superior and inferior. Uh, and Huh. Uh, gross, gross and salt. So uh, that means aggregate, like that. So for the Nibbana, uh, Magnify aggregate not included the Nibbana because the Nibbana not have this past, present, future, internal, external, so superior, inferior, uh, gross and soft. Uh, yeah, so not have those things because of this Nibbana is not aggregate. Hmm. Ví dụ như chữ ngũ thủ ẩn là năm năm thủ ẩn tiếng Bali là pancha khanda pancha là năm khanda là nhóm à, nhóm nhóm năm này có là những gì đầu tiên là vật chất hay được tiếng việc mình quen dịch là sắc sắc là vật chất vật chất này tổng cộng có 20 loại à, hai xin lỗi 28 loại theo phân tích nghĩa cùng tột của nó à, và như vậy được gọi là một một nhóm Dạ, còn thứ hai à, năm uẩn thì uẩn thứ hai là gì à, là vedana là thọ hay còn gọi là cảm giác cảm thọ cảm thọ này chỉ có một thôi thì làm sao mà có thể gọi là nhóm được rồi uẩn thứ ba là tưởng tưởng là quen dịch tiếng, việt mình là dịch là tưởng và nghĩa được giải thích ra đó là sự nhận thức sự ghi nhớ ghi nhận đối tượng à, và đây cũng có một thôi thì làm sao được gọi là nhóm thì thực tế là nó là một dòng chảy liên tục từ quá khứ hiện tại đến tương lai cho nên hành giả hành vị vipassana họ sẽ khi họ phân tích đến tưởng ẩn à, là nhận thấy cái sự hay biết hay nhận thức à, à, sự à, ghi nhớ đối tượng của tâm thức nó trôi chảy từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai thành một dòng như vậy cho nên được gọi là nhóm à, tương tự như vậy những à, hai uẩn còn lại ha, thầy thầy không nhắc tới nhưng ý nói rằng sự trôi chảy liên tục như vậy của mỗi uẩn thì thành cũng trở thành một nhóm do vậy mà chúng ta tại làm nhận nó rằng là của tôi hay là của bạn tưởng của tôi tưởng của bạn sự nhận thức của tôi sự nhận thức của bạn và à, nhận thức trong quá khứ nhận thức hiện tại nhận thức trong tương lai à, nhận thức ở những chúng sanh cao quý như là con người hay chư thiên à, nhận ở những chúng sanh hạ liệt như là con chó chẳng hạn chó thì cái sự, nhận thức của nó không được ừ, tốt đẹp cho lắm đúng à, thô à, hay tế vâng thì đây là uẩn và còn niết bàn thì không thuộc về ngũ thủ ẩn niết bàn này không có 12 pháp nói trên là không có quá khứ hiện tại tương lai xa gần thô tế hạ liệt cao thượng và do vậy niết bàn nằm ngoài ok sam sam melan pali directly vậy một số người nên học pali một cách trực tiếp so this finish uh, for the ready prepare questions. Now there we we will uh, present the question just now people asked in the chat box uh, from Kim ừ. Dung. À, bạch ngài cho con hỏi thời nay cư sĩ có thể đắc arahant không ạ? À? Venerable sir, may I ask and uh, nowadays lay woman can attain arahantship or not? Try. <laughs> you should try ngày nãy cố gắng đi à, à, con hãy thử cố gắng thử even even if there is one so it should be you <laughs> nếu mà có một người cư sĩ nữ có thể đắc được a la thì đó nên là bạn okay yes and the next question um, từ một số nào đó không rõ tên là con kính bạch ngài, xin ngài tư bi giảng giải cho con hiểu là có trường hợp bị chết oan không ạ? À? Ví như trong chiến tranh dịch bệnh vaccine covid có người bị làm sao nhưng có người lại bị sốc chết. À, à con này khó dịch hen. <laughs> so someone asked um, Bante, uh, compassionately explain that um, is there any death that is unreasonable? Unreasonable means uh, this is unfair, unfair death For example, in the war, in pandemic, or in vaccination, there's many people there doesn't matter. They have no harm, and uh, no uh, injury or no death, but there are some people uh, were shocked by uh, side effect and they they die. So in this way, uh, the death caused by um, unfair or unreasonable reasons. So, so if something have something happened, so can be because of karma. But uh, not only karma, the Buddha teach. Uh, Payoga Sampatti and um, Payoga Vipatti. Yoga means knowledge and effort, uh, accomplishment of knowledge and effort. If you have uh, better result, better karma, uh, less opportunity to produce a result. If your effort and wisdom is weak, better karma, more chance to produce uh, better result. So because of this, uh, we need to have a knowledge. We need to make effort. So uh, although you have a go effort, uh, wisdom, if someone die, so can say it is because of very strong karma. So some are, uh, some are no, not because of just karma, uh, because of uh, Asian wisdom, no proper. For example, we may have a chance to be our uh, but if we don't make effort, no practice of vipassana, want to enjoy life, uh, we don't know how to go the way, the way to our hardship. So although karma is a, we, we have a karma, enough karma, we cannot get. So uh, because of this, if something happen, we may say uh, because of karma, but sometimes uh, also not because of enough knowledge, not because of enough effort. Ừ, Ngài giải thích câu này rằng nếu một điều gì đó xảy ra thì nó có nguyên nhân sâu xa là do nghiệp. Tuy nhiên Đức Phật không chỉ dạy giới hạn như vậy không mà um, nó còn rộng hơn ở cái nghĩa này tức là nếu bạn trang bị đầy đủ tinh tấn và trí tuệ thì nghiệp nếu nghiệp bất thiện nó sẽ không có cơ hội trổ quả à, kém cơ hội trổ quả hơn um, à, do vậy mà cần bạn cần phải trau dồi sự tinh tấn nỗ lực trí tuệ trong mọi việc để giảm thiểu những cái cơ hội cho bất thiện nghiệp trổ quả um. tuy nhiên nếu ai đó đã có sự nỗ lực tinh tấn và đã có trí tuệ nhưng vẫn chết do bởi những nguyên nhân gì đó thì đó là do cái nghiệp nặng nó ờ, xảy ra à, thì không thể tránh khỏi tuy nhiên một số người không phải là do bị nghiệp đâu mà vì họ không có một lực đúng đắn à, ờ, họ không có những cái hành động những cái sự cư xử đúng đắn thích hợp do vậy mà họ cũng bị những cái thất thiệt ví dụ như người có đủ trí tuệ có thể đắc được đạo quả a la hán nhưng người đó đã không à, nỗ lực thực hành cách đúng đắn mà ngược lại có những hành động không thích hợp ví dụ như ăn chơi hưởng thụ không thực hành giới vân vân thì người đó không những không đi đến được đạo quả a la hán mà còn gặp những việc xui xẻo hay những thiện nghiệp dọc đường trổ quả rất nhiều do vậy um, đây có thể là nguyên nhân của nghiệp hoặc có thể là nguyên nhân của không đủ tinh tấn và trí tuệ Uh, next one, the next one to consider with the karma is uh, uh gala time. Have a good time, have a bad time. So now, like a pandemic, it is bad time, more likely to produce a bad result. Yes và một điều cần để suy xét thêm ở phương diện này đó là về thời kỳ hay là thời gian thời điểm như chúng ta đang sống trong thời kỳ đại dịch thì đây là một thời gian không tốt thời điểm không tốt và nó là những điều kiện để cho những nghiệp bất thiện đổ quả. Uh, next one is uh, destination. Destination, like the, so Uh, destination are the same. If one is in the human destination or deva destination, better result, better karma you have done. That's a chance to produce a better, better result. So if uh, in the like a wofu state or animal destination, so better karma will have a more chance to produce a better result. For example, now uh, like uh, COVID-19. Uh, so because of human like isolation or quarantine or vaccine, you know, previous time it is in the animals, like a, in a chicken, in a pig. So if in a chicken, in a pig, uh, people should destroy all. <laughs> but uh, for the human, ah, we're not just trying all. So uh, something only we're trying to saying very very noisy. Huh? If an animal is the whole uh, chicken or maybe the whole pigs, people trying to kill. So it is because of destination the being have. So better result, uh, less chance, most more chance, mm, will be different. Hmm. Okay. Một điều nữa cần suy xét thêm đó là cảnh giới mà chúng ta đi đến, cõi giới mà chúng ta sống. Kati, nếu chúng ta ở cõi người hay cõi trời là những cõi giới, cảnh giới thiện lành thì những nghiệp quá khứ mà chúng ta đã làm là bất thiện nghiệp thì nó sẽ có ít cơ hội để trổ quả hơn. Còn nếu chúng ta ờ, đi đến bị tái sanh vô bốn cõi khổ vị súc sanh Atula thì những bất thiện nghiệp chúng ta đã làm trong quá khứ có nhiều cơ hội để trổ quả hơn à, do giống như bây giờ thời đại covid 19 à, covid à, đại dịch toàn cầu thì hoàn cảnh của loài người của chúng ta nó tự nhiên nó giống như hoàn cảnh của à, loài vật vậy à, tức là bị à, tiêm chủng bị à, cách ly tập trung bị nhốt vào một chỗ thì giống như như loài vật như như gà rồi đó mình thấy hắn bị tiêm bị nhốt trong lòng nếu mà loài vật nuôi mà nó bị dịch á, mà nó đang ở trong một lòng hay một chuồng thì chúng ta sẽ giết hàng loạt luôn để trừ cái hậu hoạn lan tràn ra xung quanh nhưng do chúng ta ở cõi người À, chúng ta con người là con người cho nên chúng ta không đến nỗi bị giết ừ, hàng loạt như vậy mà chúng ta cách ly rồi cố gắng chữa trị chứ không có đến nỗi ừ, như loài vật là bị đem đi giết luôn. Uh, next one about the karma is ubadi. Ubadi is appearance. So uh, beautiful one, uh, ugly one. <laughs> if it is ugly, so more chance eh, to produce a better result. So uh, like that in a story, there is a, a prince. Originally, he is okay. Later, his eye become blind. So at that time, the father and mother hesitate to give a kinship to him. So if not blind, he he, he can be king as a prince. But uh, uh, because of some them breaking eye, there's a trying eye, no eye, so he cannot be king anymore, although he has karma. Mm. Và một yếu tố nữa để nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện trổ quả đó chính là dung sắc một người, dung mạo, dung sắc. Nếu một người có sắc tốt, sắc đẹp thì à, tạo điều kiện cho những thiện nghiệp trổ quả nhiều hơn và ngược lại nếu một người có dung mạo dung sắc xấu xí thì những nghiệp thiện khó trổ quả hơn và nghiệp bất thiện dễ trổ quả hơn ví dụ như trong kinh điển có một câu chuyện um, về một vị hoàng tử nọ à, thì cha mẹ ngài đã cất đặt ngài sẵn ngai vàng cho ngài à, sẽ được lên làm vua nhưng sau đó ngài bị một gì đó bị chột một mắt bị mù mắt thì dung mạo không còn thích hợp và đẹp đẽ nữa và cha mẹ không trao ngai vàng cho ngài nữa mặc dù ngài có sẵn nghiệp có thể được làm vua kế thừa ngai vàng nhưng mà dung sắc không đẹp cho nên cái nghiệp nó không quả so we have a four for somebody and everybody somebody means a, uh, accomplishment or achievement everybody is a, uh, something fair So once a uh, time, destination, uh, appearance, and action. Action means effort and wisdom. So for time, destination, where you born, uh, appearance, and uh, action. So four things. Uh, if four things are good, uh, good gamma more chance to produce a good result. If four things are bad, uh, bad gamma will have more chance to produce bad result. So actually, at the end of Okasa, you have recited in Myanmar. So there is a some kind of aspiration, making a wish. So this then to be able to avoid four vipatti. Uh, four vipatti means uh, four failures. So uh, this is one of the wish. But now it is uh, removed that in, uh, in the most place, like like you chant, uh, not have not included this one. Uh, so because maybe nowadays uh, people are busy in a ceremony, they want to make a shot. <laughs> so they don't have they don't put uh, those wishes like uh, uh, for for vipati or uh, five Just trying uh, woeful stay not to have uh, three three pandemic. Uh, so three pandemic means uh, one is a disease uh, another one is uh, like uh, fighting, like a war. Yes. So uh, weapons. Yes. Uh, weapons pandemic. Another one is uh, uh, uh food pandemic, yes. Uh, famine. So three kinds of pandemic uh, re- reduced. Yes. So uh, no, no, not included, uh, not at uh, at the end to make a wish. So and then we did have in Vietnamese chant, uh, uh, line. Chant. Yeah, we uh, did have today. I also ah, uh, yeah, did, even in Myanmar, yeah, yeah, removed that. Yeah. So so now happen especially in Myanmar. <laughs> so maybe sometimes uh, the the situation may have may have in this way. So so it is a bit a very long time and go slowly slowly reduce maybe I, we may need to uh, we may need to add again <laughs> so especially we have time so uh, oh, one of my teacher told uh, to continue to continue that <laughs> yes. to, to, to, recite it completely uh, the reason uh, he showed is so making a wish to to have a nirvana, okay. especially uh, so uh, bad things to avoid. Uh, finally, at the end, uh, to have a nirvana. Yes. So this wish. So making to get a megaphala nirvana is only in the within sasana people can do. Yes. Although the dispensation, Buddha's dispensation, people may not hear, may not have information about the Megaphala Nibbana. So because of this, uh, uh, should make this kind of wish, he said. Another thing is like do avoid bad things is not greedy. Uh, so uh, as a tradition, when the teachers are write, uh, bhikkhus are writing books, uh, what their wish, what is their wish is, uh, like uh, to be healthy, to be able to continue writing like that. So uh, avoiding danger is uh, not greedy. So greedy wish uh, may not be suitable, especially for the monks, for the practitioners who wish to go to Nirvana. But to avoid those woeful states to avoid those pandemic, to, uh, to avoid like uh, achievement, uh, how to translate, I don't know, but the, uh, failure, yes. to avoid five kinds of just trying. And so these are not greedy ways. So according to tradition, it is allowable. Yes. So uh, because of this, uh, when I make a wish also like that, uh, may be free from any danger in any life and may be able to practice something like that. So, uh, so who consider tradition, they may not give you something. Uh, may you be able to enjoy human daily life <laughs> like that. But uh, it is important may you be free from danger. So uh, can make those wish. Yeah, it is a bit related to uh, chanting uh, happening uh, conditions. Uh. Yes. Và ngài có giải thích rất là kỹ ở cái chỗ này là như vậy có bốn thành tựu và bốn thất bại bốn thành tựu à, bốn yếu tố để thành tựu hay thất bại đây chính là thời gian cảnh giới mà mình đang sống à, dung mạo và à, hành động hành động đây chính là trí tuệ và tinh tấn của mình ừ. à, nếu mà một người có được bốn cái yếu tố này tốt đẹp thì ờ, tạo điều kiện cho thiện nghiệp trổ quả nhiều hơn và ngược lại nếu bốn yếu tố này à, không tốt đẹp thì tạo điều kiện cho những cái quả bất thiện nó trổ quả nhiều hơn à, như ở trong cái bài Ukasa mà vào đầu buổi giảng chúng ta đọc á ta xin sám hối đó thì có cái phần nguyện cho sự lễ bái này cho con được tránh khỏi bốn cõi dữ à, tám điều bất lợi năm thống khổ à, vân vân à, thì những cái ước nguyện này là cũng xuất phát từ cái bản Okasa của tiếng biến nhưng mà bây giờ tiếng biến lại bỏ mất tại họ muốn cái buổi lễ nó được ngắn gọn rút gọn đỡ mất thời gian cho nên họ bị bỏ mất nhưng mà may mắn trong tiếng Việt như hồi nãy chúng ta tụng thì vẫn có đầy đủ đó. thì trong đó có cái phần ước nguyện cho con tránh khỏi ba tai họa ba tai họa đó là tai họa do dịch bệnh chiến tranh và nạn đói thì thầy nói rằng à, ở Myanmar bây giờ cũng bắt đầu họ phục hồi lại cái lời ước nguyện này và các Sayadaw nói nên đọc mọi người nên đọc vì cái ước nguyện nó rất là quan trọng à, ước nguyện để tránh được những điều rủi ro tai hại à, và để đến niết bàn cái ước nguyện này không phải là tham ừ, như thời xưa khi các ngài viết sách và lời đầu sách các ngài cũng nguyện rằng à, nguyện với công đức này cho con được khỏe mạnh để tiếp tục việc ừ, viết sách hay việc hoàn pháp thì đó không phải là à, là là lòng tham ừ, và giống khi thầy chúc phúc cho mọi người là cầu chúc cho mọi người à, luôn được ừ, tránh khỏi mọi à, khổ thân tránh khỏi mọi khổ tâm có thể thực hành à, pháp một cách không bị chướng ngại trong đời này và nhiều đời sau cho đến khi chứng đắc biết bàn thì đây là lời chúc ừ, đúng đắn chứ không phải là ừ, tham chứ không phải chúc là cho hưởng thụ dục lạc ở cõi người cõi trời hay mình cũng không phải muốn ước nguyện để hưởng thụ dục lạc cõi người cõi trời mà cái ước nguyện muốn tránh khỏi những điều tai hại dựa trên những phước ước phước thiện mà mình đã làm là điều quan trọng bởi vì chỉ có đời này thì có giáo pháp tức là thời kỳ có giáo pháp thì mình mới nghe nói đến chữ niết bàn hay là đạo và quả ước nguyện để đạt tới niết bàn hay đạo và quả nhưng trên đường đến niết bàn tức là giả như mình không chứng đắc ngay còn phải trải qua kiếp sống trong luân hồi thì um, có những kiếp sống không có giáo pháp và à, từ biết bàn từ đạo và quả không được nghe thấy và có rất nhiều cái à, cơ hội cho những tai họa trổ quả cho nên chúng ta phải ước nguyện từ bây giờ dựa trên những thiện nghiệp của mình để tránh được những cái tai họa đó trên con đường đi đến niết bàn There are still many questions, so should I continue? Mm, okay, uh, may, may have some a few questions. Mm. Ừ. cho phép hỏi vài câu nữa ha. Ừ. hỏi từ Sambodhi Lang Phạm. Bạch Ngài con muốn thực hành thiền bất tịnh để đối trị ái dục nhưng con chỉ thấy qua sát chết nam mà chưa thấy qua tướng nhầm gớm thay chết nữ không phải thực hành như thế nào con kính riêng ngài dạy bảo and then I would like to practice Asubha meditation in order to um, against uh, the lust right but I uh, only have seen the dead body of men uh, I never seen dead body uh, Asubha of uh, woman so what should I do she's uh, lay lay or lady she's lady <laughs> so uh, both are quite okay but if you practice seriously because of you you will see very long time so if you see long time if your meditation is improved that will be under the light. So it, according to saying, it will appear like a, a woman eating food and sleeping. <laughs> so uh, yeah, originally may have a disgusting, but it is a very possible to change to uh, attachment because of man. So when you change in this way, you will lose your concentration. So normally seeing, as long as you have a disgusting feeling, it is good. So for the practitioner, better to see uh, woman dead body. Um, ngài nói thực ra thì cả hai giới tính sắc chết và hai giới tính thì đều được nhưng mà nếu thành giả muốn thực hành một cách nghiêm nghiêm cẩn á, thì vị ấy phải hành quán bất tịnh này nhìn đối tượng là thay chết này trong một thời gian dài và sau khi nhìn một thời gian dài như vậy thì sẽ phát sanh định và dưới ánh sáng thì cái thay chết đó hiện ra giống như là một người đàn ông đang à, sau khi ăn no và nằm và thôi và à, nếu mà tưởng bị thay đổi à, thì à, tức là không còn cái tưởng nhầm gớm nữa mà nó đã có định rồi đó thì lại thấy đó là một người nam thì nó sẽ sẽ bị rớt định sẽ bị mất cái sự tập trung mất định tâm do đó là một người khác giới do vậy mà cần phải nhìn thấy đối tượng nữ hoặc là à, nhìn thấy à, khi nào mà bạn còn nhìn thấy à, thay chết với sự nhờm gớm sự à, bất tịnh thì thì được Next one, to practice for the asubha, not just the dead body. So like uh, dirty things coming out from the body, you need to mark. Uh, so like uh, from the eye, dirty things, something come out like that. So uh, uh, within the body have 32 parts. you can practice. Or you can also think about the about the virus uh, in their body. So they, in, in a way of discussing, so you can practice those things. Để thực hành thiền bất tịnh này không chỉ đối tượng là thay chết không thôi mà bất cứ thứ gì nhầm gớm chảy ra từ cơ thể này à, thì bạn có thể ghi nhận ghi nhớ là bất tịnh là nhầm gớm và thực hành dựa trên đó và bất cứ các thân phần nào thuộc một trong 32 thân phần cơ thể bạn cũng có thể thực hành à, bất tịnh thiền bất tịnh với cái tác ý nhìn thấy nó như là nhòm gớm à, hoặc là bạn cũng có thể quán chiếu vi trùng virus ở trong cơ thể mình tức là cơ thể này rất là đầy dãy vi trùng virus à, đây là một cái tưởng nhòm gớm Câu hỏi của anh Trần. Con thưa ngài, ngày nay một người nam xuất gia mà có gia đình rồi, chưa ly dị thì người khác có thể gọi người vợ của vị ấy là vợ của sư kia. Được không ạ? À? Hay gọi như vậy là sai à? Um, Venerable sir, nowadays if a layman he go for ordination uh, before ordination he has family, he has wife but he hasn't divorced his wife yet. And after the ordination, uh, another people call his ex-wife is, oh, this lady is wife of Das Bande. <laughs> in this way, is it okay? Or calling in this way is wrong. Uh-huh. Some people say ex-wife. <laughs> But in Vietnamese, they don't use the X, they just use the Y. Ờ, Bali, Bali is Purana Dutiyika. Purana Dutiyika is the old company. Old company. Uh. Uh, the old, the old second one, the old oh. company. Yes. Buddha. Uh, Buddha. Purana Dutiyika. Purana Dutiyika. Uh, Purana Dutiyika. Uh. Ừ. The old a company or they or the second one ừ. sometimes. Yes. Ừ. Trả lời là nếu mà gọi chữ vợ cũ là thì được ex wife nhưng mà trong tiếng Việt mình họ không có dùng chữ vợ cũ mà họ cứ dùng chữ vợ thì là không ra như vậy tiếng Bạch Ly có một chữ là ra Nanduti Hika tức là người đồng hành ngày xưa người người đồng hành ngày xưa có nghĩa là người bạn cũ người bạn cũ người bạn xưa ừ. ừ. nhiều người hay gọi là bà bạn tiếng việt mình nghe mọi okay, người okay, hay... call it in this way or not in Vietnamese <laughs> yes there are some they clever they call it this way they say mm. the friend uh, the missy uh, ABC is the uh, the friend uh, the friends of his bante friend like lay friend uh, Le. like uh, female friend friend ừ. friend, friend. Yes. old mm. friend old but that you say old friend yes nên nói là bà bạn cũ no younger friend <laughs> nên không nên nói là uh, I mean uh, previous previous uh, friend à. <laughs> chứ không nên nói bà bạn trẻ so, bà bằng ờ, uh, usually usage usage uh, proper if a Buddhist uh, we say kula Buddha uh, ừ, kula Dita kula is a re relative's son relative's daughter like that yes. so And uh, this usage we if uh, someone is a Buddhist, as a bhikkhu, we say Kula Buddha, relatives is son. Yes. Uh, uh, Kula Dita, relatives daughter, like that. Mm. Mm, đối với chư so, tăng thì in the in the calling time for the bhikkhus, uh, we may call a bikini. Bikini is a sister. Mm. Sister. Yes, yes, sister. Hmm. Và um, đối với chư tăng á, thì khi mà người ta gọi con trai hay con gái của vị ấy thì người ta gọi Kula Puta là ừ, người, gì người con con trai thân quyến hay con gái thân quyến um, và khi mà vị đó gọi trực tiếp người à, vợ cũ thì có thể gọi là sister tức là chị chị gái là gọi bà chị. Um, ừ. Another question. Từ khuyên Nguyễn. Con xin đảnh lễ Ngài Thiền Sư. Thiền Sư cho con hỏi có cách nào tăng sự tập trung và nhớ lâu không ạ? À? Con rất muốn ghi nhớ các bài kinh nhưng hay mất tập trung dẫn đến mất thời gian khi học và ghi nhớ. Sau đó gây buồn xin Ngài cho con lời khuyên khuyên Ngài. Bante, uh, à, Bante, may I ask, is there any way to uh, increase the focusing and uh, can memorize long time because I want to memorize the suttas, but I usually lost concentration and uh, it take a lot of time, a long time to learn by heart and memorize. Uh, then after that, it's very sleepy. Uh, so, they please advise me. <laughs> so usually so we have to repeat maybe one or two sentences. Repeat, repeat, memorize. Or rather, another one or two sentences, three sentences uh, need a lot of repetition. So after memorizing, you may recite every every night uh, by by sitting or by walking, pacing up and down. You need to recite without book till uh, after maybe one or two months, uh, it will be fluent. Yeah. So have to go little by little. Everything you have done, so you usually recite in the nighttime every day. So when we are we are in exam exam, so nighttime we may recite uh, one on one or two on ones. Mm. So based on uh, how much you have, uh, to be recited. Mm. Yes, mm. Nghe dài rằng thường thì mình phải lặp đi lặp lại cái câu đó nhiều lần để cho nhớ. Ờ, đọc đi đọc lại, tụng đi tụng lại nhiều lần một hai câu một cho đến hai câu học cho đến thuộc rồi nhớ rồi thì mới ba câu khác và các câu khác cũng lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi thuộc lòng được thì sau khi đã thuộc được à, rồi á, thì mỗi ngày mỗi đêm đều nên ôm lại khi đi khi đứng hay khi nằm ngồi gì đó mà không cần sách thì để ghi nhớ thêm để nhớ được lâu hơn à, và thời gian mà hồi đó quý thầy hay dùng để ôn bài và đọc đi đọc lại các bài nhất là trước mỗi kỳ thi là ban đêm à, đọc như vậy ôn như vậy một đến 2 tiếng đồng hồ tùy thuộc cái số lượng bài mà mình cần phải học thuộc cho nên cần đọc nhiều hay ít Okay, we we we are quite long already, so we should stop. No. Yeah, dạ, okay. Có nhiều câu hỏi nữa nhưng ngài nói cũng lâu rồi thì thôi ta nên ngừng tại đây và những câu còn lại thì để dành cho tuần sau. There are many questions, so we will keep for the next week. Okay, next next uh, session. Mm. Yes, thank you. Okay, so repeat after me. You will choose a Mm? Yes, Monday. Mm. Và chúng ta sẽ um, sẽ lập theo ngài để chi phước. Vada cha amehi. Etavata cha amehi, Sambadam punya sambadam. Sambadang punya sambadang. Sabbe dewa numodantu. Sabbe dewa numodantu. Sabba sambati sairiya. Sabba sambati sairiya. Idame nyadinam hodu. Idame nyadinam hodu. Sukhida hontu nyadeyo sukhita hontu nyata yo idam me bunyam idam me bunyam asavakhaya vaham asavakhaya vaham odu tu hmm. idam me silam idam me silam nibbanasa nibbanasa pachayo pachayo odu tu Mama Bonya Bhagam Mama Bonya Bhagam Vasadanam Vasatanam Vajemi Vajemi Desabe Desabe Mesamam Mesamam Bonya Bhagam Bonya Bhagam Lavandu Lavandu sadu sadu Sadhu. Sadhu, sadhu. Ừ. Đồng là to pay respect and thế Cảnh đại chúng anh anh em. Sadhu, sadhu. It's okay, hot day. Ừ. Thank you, Bante, very much, and see you, Bante, next week. Okay, next week. Uh, ừ. satu, satu. Satu, satu, satu. Sa thứ sa thứ mọi người.